บุ๊กทูหกสิบเอ็ดลำดับเลขน ú m e r o s o r d นไ a ส์เดือนแรกคือเดือนมกราคมุปริมายรุเมสเอเจเนโรเดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์

เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน O sexto mês é junho. Seis meses são meio ano. Janeiro, fevereiro, março. เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน abril maio junho เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม o sétimo mês é julho เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม o oitavo mês é agosto เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน O nono mês é setembro. O décimo mês é outubro. เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน O décimo primeiro mês é novembro. เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม O décimo segundo mês é dezembro. สิบสองเดือนคือหนึ่งปี12 meses são um ano กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน julho agosto setembro ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม outubro novembro dezembro